يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي Svi putevi će biti zatrpani. لي سرورا وله اللحن هبت رياح العاصفة على الأيام الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلع جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautalk.com فمن العار علينا أن يعود صبح قوت vjernika Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن أن الخطاب يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي Posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهام وصاحبيه وادعيلي وادعيلي لي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika. Soba put vjernika. sebi sledbenici koji će aminan na sve što se dešava oko njih i na sve što se zahtjeva واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى Zato vidimo, cijenjena moje braćo, da mi na ovim prostorima ili nekim drugim prostorima. Nemamo pravo te tako kazati za sebe, mi smo ti potlačeni. Mi smo poput muslimana koji su bili u Mekhi nakon što je poslanik Ali Israel učinio hijđu u Medinu. Pa smo podčinjeni, mi smo ti koji smo slabi i nejaki da učinimo hijđu.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 koga poznaje i koji je iskren prema njemu pa dobiva najveće dobro od Allaha Đalešanu koje mu koristi na dunjalu koji na ahiretu ispašava ga propasti oba svijeta. Allahu Đalešanu se zahvaljujemo što nas je uputio i pomogao da spoznamo istinu, da ona do nas dođe i otvorio naša prsa da je prihvatimo pored mnoška svijeta koji to odbija da učini sa istinom kad se s njom sretne. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslat sa istinom, jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko ga slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je učinio na svoju štetu. I time Allahu Đalešanu mu nima ga neće nuditi. Neka je selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu česnu porodicu, njegove ashabi, sve njegove stebenike do sudnjeg dana. Amin. A zatim cijenja nama je vrećo. Zasigurno Allah žele šanuhu nije objavio ovu vjeru, a da joj nije postavio granice. Niti je ostavio ovu vjeru nepotpunom, pa dao mogućnost nekome da je dorađuje. Niti je dao pravo bilo kome u kasnim generacijama da je razumije i tumači na način koji nije poznat prvim generacijama, a pogotovo nije poznat ashabima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Već je Allah te barek wa ta'ala učinio ovu vjeru takvom da je njenu knjigu Kur'an časti i preuzeo sam začuvati. čuvati. A sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sačuvao do današnjih dana da se prenese način i sve ono što je došlo putem sunneta kako bi se pojasnila vjera Allaha Đalešanuhu do najsitnijim stvarima i kako bi sljepenici ove istine znali tačno i precizno gdje su granice Allahove vjere. I kako bi se znalo tumačenje i razumijevanje svakog kuranskog ajeta i hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Da ne bi ova vjera bila oskudna oni koji će na razno razne načine tumačiti ajeti hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam po svome nahođenju, pa tako izgubiti i odvesti sebe u zavodu, a pa i mnoge druge uzimiti. Zato, cijenjena moja braćo, u vremenu u kome živimo, vidimo mnoško ljudi koji se sve češće odlučuju na skretanje sa pravog puta. Sve češće se odlučuju da popuste u vjeri Allaha Đalešanu. Sve češće su koraci koji za sebe ostavljaju domet u kome insan vidi da po, čo, da po čovjeka nije više nešto u redu, da se u nečemu ljudi mijenjaju. Jer ono na čemu je ahli sunat od džemat jeste čvrsta i postojana staza koja ima svoje čvrste i jasne granice i ni jedna, ama baš nijedna mesela nije ostala da nije pojašnjena. I niko od učenjaka nije ostavio ništa drugo za sebe osim uvasijeti da se čvrsto sljedbenici drže Kur'an i sunaka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i da se na njegovo razumijevanje vraćaju u prvim generacijama koje su najbolje shvatile ovaj din jer su Ashabi radijallahu ta'ala anhum bili svjedocima silaska objave, bili su svjedocima kada je Resul sallallahu alaihi wasallam pojašnjava ovaj din, kada su gledali u njega dok radi određena djela i govori određene riječi. I najbolje su znali šta to znači pa su kao tako prenijeli pokorenjima nakon sebe. Stoga, U današnjem vremenu nije samo taj musibe što je sve više ljudi koji se kao pojedinci odlučuju da u nekim stvarima napuste stazu Rasula sallallahu alaihi wa sallam da skrenu manje ili više sa tog puta iako je to samo po sebi musibe iako nas to svi u žalosti jer mi nismo poput novotara i sektaša koji se raduju kada neko skrene sa puta islamu. Kada neko padne u grije ili kufr, da nas Allah žele šanom začuva toga. Nas boli i žalosti kada vidimo da brat popušta u vjeri. Kada napusta ono na čemu je godinama bio. Zbog nekih ili dunjalučkih stvari, ili snage svojih strasti, ili nečeg drugog, u svakom slučaju što donosi poniženje i donosi manjkavost i donosi slavljenje celokupnom umetu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Ali dodatni problem i mnogo veći problem od samog skretanja pojedinca sa pravoga puta jeste cijenjena moja braćo to što se svaki taj hvata za Kur'an i za sunet i brani se Kur'anom i sunetom u svojoj grešci i pokušava da dokaže da je ta njegova greška i to njegovo skretanje sa pravog puta u pravo put Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ovo je veliki musibet Ovo je veliki musibet. Kada hoćeš za svoje skretanje i za svoju slabost i manjkavost zlopotrebiti Allahu i Đanašanu riječi ili riječi Resula sallallahu alaihi wa sallam kako bi sebe kod ljudi opravdao a koristio si način tumačenja ti šerijskih tekstova na način koji nije poznat kod prvih generacija, kod onih koji su najbolje ovo shvatili, razumjeli i prenijeli. I prenijeli. Zato ćemo vidjeti mnoge da na takav način prihvataju i uzimaju i tumače kuranske ajete i hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao da se nikada nisu vratili niti na jedan tefsir a toliko ih je napisani na hiljadama stranica od raznih učenjaka iz prvih kasnih generacija Ahli Sunnata od džemata. Razlog zbog čega se ne vraćaju tome i upravo leži u činjenici da ako se vrate na tumačenja tih ajeta, zasigurno će vidjeti da ti ajeti ne mogu nikada njima biti dokaz u njihovom skretanju, odnosno sa onim sa, sa čime hoće da se opravdaju kod ljudi. Stoga cijeljena moje braćo, prisutna je činjenica i stvarnost da se spominju određeni kuranski ajet danas u tom smislu i u tom pravcu kako bi se ljudi zaštitili Kur'anu od onoga što rade makar pred ljudima Pa tako tumačenje nekih kuranskih ajeta i opšte tumačenje i prenošenje određenih mesela biva na način koji apsolutno ne smije biti upotrebljen jer je vjera emanet i znanje je emanet i niko ne smije sebi dozvoliti da se poigrava sa emanetima. A pogotovo najvećim emanetima kao što je emanet vjere i emanet znanja. Jer su ovo velike stvari. I ove stvari ne daju se svakome. I onome kome su date, date su da se taj proveri. A ne zato da bi se neko mogao s njima poigravati. Kuranski ajet u kome Allah te bare kratara govori o obavezi hijre nad muslimanima i ova obaveza ne prestaje sve do sudnjeg dana. Pa kaže Allah te barek wa ta'ala nestezbila إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Doista onima koji su nepravdu prema sebi učinili, kada im meleki duše budu uzimali i pitaće ih šta je s vama bilo, reći će kuna mustada fine fil ard, mi smo bili potlačeni na zemlji, to će im biti odgovor. Kalu pa će im reći meleki, a lem teku nebdu Allahi vasija, a zar Allahova zemlja nije bila dovoljno prostrana, prostrana فتهاجروا فيها فتسننوا انك اسدت To jeste zbog čega ste dozvolili sebi da živite i umrete u zemlji kufra u kojoj vam je bilo, bilo zabranjeno ispoljavanje vjere, življenje po Koranu i po Sunetu, izvršavanje Allahovih naredbi i konja njegovih njegov zabrana Pa će dakle ljudi ti takvi odgovarati, odgovoriti melekima, bili smo mustadrafi, bili smo dakle potlačeni na zemlji. Međutim, meleke će im odgovoriti, a zar Allaha zemlja nije bila dovoljno prostrana. Pa da, ako ti je tu bilo zabranjeno da ispoljavaš vjeru i da živiš kao musliman i da izvršavaš obaveze, zar nije imalo drugog pa da napusiš to mjesto i dođeš na drugo mjesto, gdje je dozvoljeno da se obožava Allah Đelešanuhu i gdje te niko ne ometa da obožavaš Allah te bareke, te bareke od rada. Pa je došao Allah Đelešanuhu takvima sa prijetnjom, takve će zasigurno biti takve čeka džehennem, u sajet masira, a ružno je on, a ružno je on, boravište. Dakle, ovim ajetom Allah te bareke od rada svjedoči i dokazuje da nije dozvoljeno vjerniku da živi u zemlji kufra, u zemlji nevjerstva, to jest u zemlji u kojoj vlada drugi, a ne Allahov zakon. Ili na mjestu gdje vlada drugi, a ne Allahov zakon. I na mjestu na kome, pored toga, ti se zabranio da obožavaš Allaha Đelešanhu onako kako ti Allah Đelešanhu naredi. Zabranjuje ti se da ispoljavaš din Allahu te bareke o ta'ala. I vidimo dakle da ovdje Allah Đelešanhu je spomenuo odgovor ljudi koji će biti. Ali u sljedećem ajetu Allah te bareke o ta'ala pojašnjava ovo pitanje. I oslobađa onoga koji je oslobođen i koji je istinski onaj koji je potlačen. Pa kaže uzvišene se zbila إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا osim potlačenih od ljudi i žena i djece koji se ne mogu snaći i koji puta pravog ne mogu, ne mogu pronaći, to jeste puta da bi učinili hijđu. فَأُولَٰئِكَ أَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ Njima će Allah te bareke od tada, ovdje se kaže Asa, možda oprostiti, međutim, kada se ovo Asa odnosi na Allaha te bareke od tada, kažu mu fesiri, onda je to vlađiv. Zasigurno će takvima Allah Đalešanu oprostiti vokjan Allahu, a povon gafora, Allah Đalešanu je onaj koji prašta i koji je, i koji je sa milosti. Tako da ovim Ajetom je Allah Đelešanu izdvojio i ukazao vraćao na one koji su mustadafi, na one koji su potlačeni. O kome se radi? Radi se dakle o onima, bilo od ljudi ili žena ili djece, koji su slabi i nejaki i nisu u stanju bili, nisu imali snage, niti su znali puta, da napuste to mjesto gdje se zabranio vjera Allaha Đelešanu, da napuste to mjesto i da se presede, da se presede u, drugo, u drugo mjesto. Dok su svi drugi koji su u mogućnosti, dakle, izvan ovoga, i oni potpadaju pod, pod prvi ajet, kog je, spome, kog je Allah Đelešanu objavio. Zato vidimo, cijenjena moja braćo, da mi na ovim prostorima ili nekim drugim prostorima nemamo pravo tek tako kazati za sebe mi smo ti potlačeni mi smo poput muslimana koji su bili u Mekiji nakon što je poslanik Ali Hisran učinio hijđu u Medinu pa smo podčinjeni mi smo ti koji smo slabi i nejaki ne možemo nemamo put da učinimo hijđru Nemamo prava da ispoljavamo vjeru i na osnovu toga dozvoljavati sebi da u određenim pitanjima skrećemo sa, sa staze Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a ta skretanja su jasna svakome onome koji malo poznaje Kur'an i sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I ovo govorimo da bismo znali propise i da bismo znali gdje je istina i da bismo znali sa čime nas Allah gleda šanu za tu i ovaj din. I da ne bismo bili plijen nekih koji bi jednostavno da govore i rade kako hoće i ostali trebaju samo da budu slijepi sljepenici koji će aminat na sve što se dešava oko njih i na sve što se zahtjeva kada su oni u pitanju. Kaže Ibn Kudame, u svom poznatom dijelu Mugniju, kaže, ljudi su po pitanju hijjre u tri kategorije. Ljudi su po pitanju hijjre u tri kategorije, to jeste obaveznosti da učine hijjru. Pa kaže, prva je onaj koji je obavezan da izvrši hijjru. Dakle, njemu je hijjra vađen. Ko je taj? Kaže, to je onaj koji ima snagu i mogućnost da izvrda da obavi hijđru, da obavi hijđru, a istovremeno na mjesto na kome se nalazi u Darul Kufru, zabranjuje mu se da ispoljava din Allahu Đelešanu. Dakle, čovjek se nalazi na jednom mjestu, u jednoj državi nevjerničkoj, i na tom mjestu mu zabranjuju da, da bude musliman, da izvršava dužnosti šerijetske i tako dalje. A on ima snagu i mogućnost da napusti to mjesto. Kaže, ovako me je hijđera vađib obaveza i ne smije dakle odlagati. Dokaz tome jest, jeste upravo prvi ajd koga smo spomenuli, da je Allah Đelešanu zaprijetio dakle onima koji ostanu na takvim mjestima i budu dakle pristali da ne izvršavaju Allahove naredbe i ne kone sa Allahove zabrana zbog toga što su bili među kjafirima, a nisu htjeli da napuste to mjesto, iako su imali mogućnosti. Zato kaže, kaže i ovo je jedna od velikih obaveza I ovaj ajet je jedan od najvećih dokaza obaveznosti hijdžre takvoj osobi, osobi koja ne može, dakle nije u stanju da izvršava vađibate obaveze u vjeri, nije u stanju da izvršava zato što zato što nema mogućnosti zbog, od, zbog druge prepreke koja, dakle, šta postaje vađibate. Ovdje on bi mogao da obavljaju propise šerijetske, ali ne može zato što sedi u mjestu koje neće da napusti. Pa kaže, zbog toga, onaj vađib koji ne može da se, da se izvrši, ona stvar koje, bez koje ne može da se vađib izvrši, onda i ta stvar postaje vađib kao što je, kao što je i druga. U ovom slučaju, dakle, hijđra postaje vađibom, zašto? Zato što bez nje ne može da izvršava druge vađive, druge obaveze. Kaže, druga kategorija po pitanju obaveznosti hijdžre jeste, jeste, kaže, onaj kome hijdžra nije obaveza. Jeste onaj ko, kome hijdžra nije obaveza. Kaže, to je onaj koji nema mogućnosti da, izv, da obavi hijdžu. Onaj koji nema mogućnosti da obavi hijdžu. Bez obzira da li to bilo zbog njegove bolesti ili zbog njegovog ikraha, to jeste prisile u kojoj se našao, ili zbog slabosti, kao što je slabost žena, slabost djece i njima slični, kaže nad ovima nema obaveze obaveze izvršavanja hijdžre zbog riječi Allaha te bareke taala illa al-mustada'fina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'un hilata wala yahtadun sabila dakle zbog ovih riječi da je Allah džalaluhu ovu skupinu ovaj odvojio i njima dao razlog i opravdanje im našao ako ne učinu hijđu da ih Allah Đelešanu neće zbog toga kazniti zašto? Zato što su oni u tome opravdani nemaju mogućnosti niti, niti znaju puta da bi izvršili, da bi izvršili hijđu i kaže ovdje ne, kaže, ne nalazimo nikakav opis da je poželjno takvima da, da izvrše hijđu Dakle, da se oni trude nekako, iako im nije vađiv, pa da izvrše hijđru, to jeste da možda žrtvuju nešto ili da se stavu probleme da bi izvršili hijđru, a nisu, dakle, dužni i, kaže, ne nalazimo nikakvog opisa da bi im to bilo čak i mustehat dok im se stanje ne promijenu. Kaže, treća, treća skupina po pitanju obveznosti hijđre, kaže, jeste onaj Kome je hijža mustahab, ali mu nije vađiv, to jeste dobrovoljna ili poželjna, ali mu nije obaveza. Kaže, to je onaj koji ima snage da napusti mogućnosti, da napusti to mjesto, međutim, on na tom mjestu, on na tom mjestu, iako je to Darul Kufar, zemlja nevjernika, u kojoj vladi, ta, vlada tagutski zakon, a ne Allahov šerijat, Kaže, on ima mogućnost, dakle, i nema nikakve smetnje po pitanju ispoljavanja svoga dina. Poput nečega na čemu, gdje smo mi danas, da u ovoj zemlji imaš mogućnost, dakle, šta? Da ispoljavaš svoju vjeru, niko ti ne brani. A to sam što sebe sputavaš i plašiš sam sebe nekakvim zamislim i tako dalje, pa nećeš da prihvatiš u potpunosti Korana i Sunneta, nego šaraš i tako dalje, ono što radiš ti najbolje znaš, je Allah Želešanu zna svi u nas šta ko radi. To je dakle do nas, to nije do, do mogućnosti koje mi imamo. Nas ovdje niko ne pita, niti nam postavlja ustop, niti nam pravi problem, ni što nosimo grade, niti što nosiš gelabiju, iako će te obični svijet, možda će te neko će ti nešto reći, ili će se nasmijati. To je put kao Allahu Đelešanu. On je takav. Ali od vlasti ove države niko ti ne postavlja nikakav uslov. <laughs> Niti od tebe zahtjeva da se vriješ, niti od tebe zahtjeva da ne dolaziš u mešćin, niti da ne dolaziš na dersove, niti da učiš Kur'an, niti da širiš Allahovu vjeru, da ljude podučavaš njoj, da pozivaš Allahu Đelešanu. Niko ti to ne dolazi. Ali ljudi sami sebi naprave problem. I sam sebe, sam sebe umjesto da se Allahu Đalešanu opreda i da se Allahu Đalešanu pomaže, on sam sebe plaši sa određenim mislima, određenim sugestijama, određenim uh, glavoboljama i tako dalje, od kojih u stvari nikakve koristi niko nema, a pogotovo samo on trpi štetu pogotovo trbište. Zato kaže ovdje, Ibn Kudame, Rahmanullah Utala, kaže, ova, kaže, vrsta, kaže, za nju je hijđra, za nju je hijđra, mustehab poželjna, da napusti daru kufru i da pređe da živi u daru islam. Međutim, kaže, nije joj vađen. Zašto? Zato što njegova vjera nije ugrožena. I on može komotno da ispoljava din Allahu te bareka tada bez ikakvih, bez ikakvih problema bez ikakvih problema i ne trpi ni po čemu i ni u čemu zato što što ispoljava din Allahu te bareke te bareke wa ta'ala međutim na ovu treću braću na ovu treću skupinu i stav Ibn Kudame Rahmehullah Tana su neki učenjaci pregovorili tako Ibn Džewzi rahmehullahu ta'ala, kaže da je i ovakvoj osobi vađu hijđa. Da je i ovakvoj osobi vađu hijđa. Dakle, čovjek, čovjek ima mogućnost da učini hijđu, živi u darom kufru, dozvoljeno mu u tom daru kufru da ispoljava din. Kaže Ibn Đelsi, i takvoj osobi je vađib da napusti darul kufra i da pređe da živi u darul islamu. Obavezamo je da to čini. Zbog čega? Kaže, zbog toga što takav ima, kaže, sve mogućnosti da izvrši hiču. <coughs> da izvrši hiču. A svi, kaže, vanština svih kuranskih ajata i hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže, upućuje na obaveznost I u nijednom, kaže, tom dokazu nije se pojavio razlog ili opravdanje zbog čega bi takav mogao da ostane da živi u daru u daru kufr kada ima mogućnost da živi u daru, u daru islama. Kaže, što se tiče kuranskih ajata, pa kaže, to su riječi Allah, te barek ve ili mustadafine min abriđani oni sad, taj koga su spomenuli, pa kaže u ovom ajetu je Allah Đelešanuhu spomenuo one koji su koji su izuzeti i koji imaju opravdanje kod Allaha Đelešanuhu da ostanu da, tu, da, dakle, na, da u zemlji Darul Kufra zbog svoje, svojih mogućnosti koje su takve kakve mjesto. I kaže, nije ovu osobu nigdje, kaže, ovdje spomenuo. A da je, kaže, ona bila od njih, Da ona bila od njih, zasigurno bi Allah Đelešan mu to stanje spomenuo. I kaže, to se dokazuje riječima Allaha Đelešanu وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا Kaže što se, a oni koji vjeruju, ili doista oni koji vjeruju, وَلَمْ يُحَاجِرُوا ali se nisu iselili malekom min walajetihim min še'in. Kaže, vi im ne možete u ničemu biti njihovi zaštitnici, hata ju hađeru sve dok se oni nisali. Sve dok se nisali. Pa je kaže ovdje, Allah Đelešanu, dakle, odvojio i uskratio vilajet, uskratio vilajet, iako su oni vjernici. Dokle, sve dok se ne iselili. I ovo se odnosi na one koji imaju mogućnost da se isele, dakle, ali to ne čini. Ali to ne čini. Pa dakle, kaže, ova veza između njih presečena sve dok ovi ne učine, ne učine hijđu. Što se tiče hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, spominje ovdje nekoliko hadisa pa kaže da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, من جامع المشركي المش المشرك وسكن معه فإنه مثله Kaže, onaj ko se druži, ko je sa mušrikom i ko stanuje sa njim, takav je poput njega. Onaj ko se druži sa mušrikom, sa mnogobožstvom, sa kjafirom, i stanuje sa njim, takav je, takav je kaže, isti kao on. <clears throat> Zatim riječi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, La tesakinu al mušrikine, wala tajami'uhum, فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم nemoj da stanujete sa mušnicima i nemoj da se družite sa njima, jer oni koji se budu, koji budu stanovali sa njima i družili se sa njima, takvi su poput, poput njih, takvi su poput njih. I u ovom smislu još nekoliko predaje spominja, dakle ovdje, ovaj iman dokazujući šta? Dokazujući da dakle u ovoj u ovom pitanju je u ovom pitanju nije ispravan stav Ibn Kudame, rahmehullahu ta'ala, da je čovjeku koji ima mogućnost da učini hijđu iz daru kufra u daru islam, da a, dozvo, a dozvoljeno mu ispoljavanje vjeru u daru, daru kufru, nije mu kaže ovaj dozvoljeno da ostane u daru kufru, već mora, mora napustati, napustiti tu zemlju i vratiti se u daru, u daru islamu. Vratiti se u daru islamu. Dakle, ovdje vidimo cijenjena moja braća. Niko ne spominje, ama baš niko ne spominje, mogućnost da kada ti se vjera zabranjuje u nekom mjestu ili nekoj zemlji neveličkoj, da možeš ostati na tom mjestu da živiš uskraćujući prava ovoga dina na račun neke dunjaločke koristi. Ako imaš mogućnost da napustiš to mjesto i da pređeš da boraviš u, na, u drugo mjesto u kom je dozvoljeno da se sporadja Allah te barakatak. I ovo je, alhamdulillah, rabbil alemin, jasno kao dan. I nigde nika, niko od učenjaka ne govori drugačije, osim u ovom smislu i osim, dakle, u ovom pravcu. I niko se ne razilazi, kao što kaže Ibn Kudame, po, pit, po ovom pitanju, kada se zabranjuje, dakle, kada se zabranjuje vjera na jednom mjestu u jednoj zemlji, Niko se ne razilazi da je takvom obaveza vađim da što prije napušta to mjesto ako ima mogućnost i snagu da to da to učini. Ako ima mogućnost i snagu da to učini. Zato cijenjena moja braćo, jako je važno, jako je važno da shvatim ove stvari. Jako je važno. Jer nama cijenjena moja braćo, mjesto boravka nikada ne smije biti nešto zbog čega ćemo dovoditi u pitanje našu vjeru. I kada smo htjeli da se rodimo, niko nas nije pitao hoćemo da se rodimo. A kamo li da nas je pitao gdje ćemo da se rodimo i gdje da živimo? I vidite i sami da ne živimo tamo gdje smo rođeni, već je ogromna većina došla da živi na drugim mjestima. Kao što niko od nas ne zna još koliko će se ovdje zadržati i preći na neko drugo mjesto da živi i tako dalje i tako dalje. Pa tako, nikakva dunjavučka stvar, njena neka vrijednost koja se vidi ili bilo što drugo, ne smije nikada biti, biti razlogom da mi dovodimo u pitanje vjeru Allaha Đelešanu i da postavljamo ispred nas na izbor da li da postupimo sada po šerijetu ili da ga malo iskrivimo radi ove nekakve trenutne fajde. Jer je prava korist svakog insana pokornost Allahu dželešanu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I niko se neće pokoriti tako mi Allaha uzvišeno Allahu dželešanu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a da u tome neće naći korist koja će mu biti i dunjanička i ahiretska korist. Dokada se čovjek pokori drugima u nepokornosti Allahu Đelešenuhu, možda mu biva neka varljiva trenutnačna korist dunjalučka, ali brzo nestane i brzo to uvekne i brzo ispari i ostane čovjek sa grijehom i sa poniženjem ako se ne pokaje, ne pokaje Allahu Đelešenuhu za to. Zato ocjenjena maj braćo, bojimo se Allaha Đelešanom i vodimo računa o sebi i onima koji su nam dati u Hajmanet. Trudimo se da čuvamo vjeru Allaha Đelešanu ljubomorno, da nam je ona ispred svega, a kada budemo takvi, Allah Đelešanu će nas pomoći da budemo istinski bedemi koji, koji stoje na granicama ovoga dina. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Islamski učenjaci cijena moja braćo, kada govore o ovom pitanju, ne samo da da govore dakle o pitanju da je obaveza u toj situaciji da vjernik napusti darul kufr i da pređe da živi u darul islam. Već spominju i druge neke uh, prilike među kojima se i mi možemo naći danas. A to je da čak stavljaju mnogi od njih obavezu da vjernik na mjesto na kome živi ako se proširi pesak i nered a ima drugo mjesto gdje se živi po sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> i gde se živi sa imanom da mu postaje obavezom da napusti to mjesto fesada koje ne može promijeniti da ga napusti i da pređe na mjesto imana i pokornosti i obožavanja Allaha te bareka zara i da napusti mjesto gdje vladaju novotari i novotarije Ako ima drugo mjesto na koje može otići gdje se živi po Koranu i sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, učenjaci išli su do te mjere da pojasne sve ove stvari i da ukažu dakle na obaveze jednog vjernika i da vjernik nikada ne potpadne pod pritiskom ili nekog pojedinca dobrogovornika ili nekog, neke skupine ili možda većine koja hoće da ide u određene stvari u grijeh Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi sallam. Stoga je obaveza svakog brata da dobro vodi račun i da se boja Allaha Đelešanu i da se sjeća dana kad će stati pred njega te barek vatala I kad će biti pitan, šta je učinio sa vjerom Allah Đelešanu? Da dobro povede računa, da slučajno nekada ne da prednost Dunjaluku ili svojim strastima nad šerijatom Allaha Đelešanu. Pa da doživi poniženje i na Dunjaluku i na Ahiretu. I zasigurno onaj ko se pokorava Allahu Đelešanu, što je ta pokornost veća i odanija sve mu je ugled kod Allaha Đelešanuhu veći i sve mu je položaj kod Allaha Đelešanuhu boli. Dok onaj ko se pokorava, pokorava ljudima, što im se više pokorava, biva sve više ponižen i odbačen i bezvrijedan i kod Allaha Đelešanuhu i kod ljudi. Zato vidimo kako oni kojima se ljudi pokoravaju u nepokornosti Allahu Đelešanuhu, kad god mu zatreba, odnosno kada ima, kada izgubi potrebu za tim koji mu se pokorao, kako ga baci ko nešto bezvrijedno, što ne vrijedi ni groša jednog. Zato su znali kjatiri, pogotovo u ovom zadnjem ratu u Bosni, govoriti kada bi stali vojsku pa pozivaju oni oficiri jedni druge, kaže, nemoj da ideš ti. Samo šari, kaže, ovo je svakako potrošni materijal. Upravo tako. Oni svoje robove tako i drže. To je potrošni materijal. Koga šaru u širom svijeta, po Afganistanu, po Iraku, po Čečeni, po drugim mjestima, šaru, to je materijal prodaja. Oni se time štite i brane. A ovamo će drugim i oštrim jezicima stalno ljude držati oko sebe kako su oni ti njihovi, njihovi zaštitnici, to su njihovi prijatelji pravi, borci za ljudska prava i tako dalje, tako dalje. Zato, cijenjena moja braća, mukmin nikada ne smije biti takav. Mukmin nikada ne smije da odstupi i da dozvoli sebi da postane bezvredna roba. Naprotiv, on je u pokornosti gospodaru svih svjetova, I što je više u pokornosti njemu subhanahu wa ta'ala, sve je skuplja roba. Sve je skuplja roba. I ta skupa i vrijedna roba će naći kod Allaha Đelešanuhu upravo kada bude ta trgovina obavljena, naći će kod Allaha Đelešanuhu tu pravu vrijednost. Zato se borimo, inša Allahu ta'ala, da mi budemo najvredniji na svijetu i najskupiji na svijetu i da budemo najbolje položaj i mjesta kod Allaha Đelešanu, makar to bilo u mržnji i neprijateljstvu Allahovih neprijatelja. Allah Đelešanu molim da nas učvrsti na istini, da nas sačuva skretanja. Allah Đelešanu molim da nas sviju okupi oko Kur'ana i sunata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da nas svija, sviju okupi oko istine, da nas pomogne da budemo oni koji prepoznaju istinu i koji je slijede Allah dželle šanu molim da nas sačuva da budemo sebenici batila i da budemo zavedeni od onih koji skreću sa pravog puta. Allah dželle šanu molim da nam se smiloj, da nam grehe oprosti, da nam pokrije naše nedostatke i sramote. Allah te baraka taala molim da nas uputi na svaki khair i sačuva sa svakog šera. Allah dželle šanu molim da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i mudžahide da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Allah dželle šanu molim da ih stopala učvrste u njegovom putu i da njihovim rukama kazni naše i njihovog nepehele. Allah Đelešanu molim da rukama muđahida podigne svoj din iznad svih drugih, makar to nevjericam bilo i mrsko. Allah te baraka tada molim da nas u životu na ovom svijetu sastoji sa najboljim njegovim stvorenjima i da nas u životu na Akeretu proživi sa najboljim, sa najboljim njegovim stvorenjima. Allah te barek ta'ala molim da nam s dunjalučki život okonča na riječima la ilaha illallah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. قد حظيتم ببعاد بالفنا أنت في قبضة كف مارد في سحق وأمين وضنا آخر الأفراح موت زاحف قد حظيتم ببعاد بالفنا بالفنا بالفنا طيبة الآمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بلدا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى ما طق الندى غيبة الآمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بددا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى أماضت المدى Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Al-Azim Al-Azim Al-Azim Al-Azim بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.